Yo, Chuck, what's the move, man? I was on my way up here to the studio, you know what I'm saying? And this brother stopped me and asked me, yo, what's up with that brother Chucky D? He swear he nice. I said, yo, the brother don't swear he nice. He knows he's nice, you know what I'm saying? So, Chuck, I got a feeling you're turning into a public enemy, man. Now, remember that line you was kicking to me on the way out to L.A. Lounge in Queens while we was in the car on our way to the shop? Well, yo, right now, kick the bass for them brothers and let them know what, what goes on. Rolling Stones, the rap, Sagging, not sagging. Rolling backwards, I'ma leave it at that. Daddy got nothing to do with rap. Shut the facts, expose those cats. Who pose as heroes, take advantage of blacks. The government's gangsters will cut the crap. A war going on, so where y'all at? more, cause great responsibility. F the police, who's stopping you from killing me? Disasters, fiascos, or loop by PE. If it's I instead of we believe in TV. Spreading rich and bitches as we think about snitches. Watch the masses move as the masses switches. System distant, but barely missed her. My soul to save my brothers and sisters. Get up! Get up. Yeah, that's right, Chuck, man. That's what you gotta do. You got to tell them just like that. You know what I'm saying? Cause yo, let me tell you a little something, man. These brothers running around, hard headed. They get a little jealous, you know what I'm saying? Just like that. You know, they try to bring you down with them. But yo, Chuck, you got to tell them just like, that. Screaming gangster 20 years later. Of course, it does while consciousness faded. New generations believe in them fables. Gangster bookie on two turntables. So no love, so it's easy to hate it desecrated while the calling waited. Any given Sunday, so we all rated. With slavery lynching and them drugs infiltrated. I'm like that doll, Chucky, baby. Keep coming back to live love life like I'm crazy. Keep it moving, rising to the top. Duck fresh, clean living, you don't stop. Revolution means change, don't look at me strange. So I can't repeat what other rappers be saying. If you don't stand for something, you fall for anything. Harder than you think is a beautiful thing. get up, get up. chuck, man. That's what you gotta do. You got to tell them just like that. You know what I'm saying? Cause yo, let me tell you a little something, man. These brothers running around hard head, They get a little jealous, you know what I'm saying? Just like that. You know, they try to bring you down with them. But yo, Chuck, you got to tell them just like that. So it's time to leave you a preview so you two can review do. 20 years in this business, how yourself sold, she wins. People bear witness. Thank you for letting us be ourselves. So don't mind me if I repeat myself. These simple lines be good for your health. To keep them crime rhymes on the shelf. Live, love life like you just don't care. 5,000 leaders never scared. Rain and noise is the moment they feared. Get up, still a beautiful idea. Get up, throw your hands in the air. Get up, and show no fear. Get up fair. 20 years. Yeah, that's right. Republic enemy number one in New York. Public enemy number one in Philly. Public enemy La insurrección es para el pueblo y para cada porción del pueblo, el más sagrado de sus derechos y el más indispensable de sus deberes. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1793. Queridas rebeldes con causa, esto es un llamamiento para iniciar y extender la insumisión al Estado y la desobediencia civil organizada a partir de la iniciativa Derecho de Rebelión somos más de 600 personas adheridas al manifiesto, ejerceremos el derecho de rebelión. Desobedecemos a todas aquellas leyes y a todas las políticas que consideramos injustas. Consideramos nuestro compromiso con el bien común y nos declaramos rebeldes a la Constitución, insumisos al Estado y desobedientes a toda autoridad que lo represente. El derecho de rebelión no es solo una propuesta de desobediencia civil coordinada, sino que además es una estrategia de acción que quiere profundizar en una visión del mundo comprometida con la autogestión y la construcción de alternativas al capitalismo. Hemos aprendido que somos millones de personas dispuestas a actuar. Si estás desobedeciendo, no te escondas, reconoce públicamente tu compromiso rebelde y comparte con tu entorno tu experiencia de dignidad. comença un nou programa de Dignitat Rebel. sí, un dia més, molt especial com sempre. Brilla el sol i ens acompanya els camins de ciutat cap a l'Ateneu Popular, on una vegada més Ràdio 77 obri les seves portes per a aquesta dignitat rebel i aquestes veus, aquestes paraules, aquestes crides a les llibertàries de Mallorca que ens arriben de la mà del company Gaspar eh, a l'humà i ens diu Bones, diversos col·lectius de joves de l'esquerra independentista han convocat una manifestació per aquest dissabte en contra dels casos de repressió que han hagut als, com ells anomenen, països catalans. En el cas de Mallorca, a les dues darreres setmanes s'han produït un total de 20 detencions, cal sumar-hi la detinguda a Safoneta. Crec que moltes persones properes al pensament llibertari tenim ganes de mostrar solidaritat en les detingudes i en les quatre persones que jutjaran el pròxim dilluns. Personalment, a l'Espat li fa ganes anar a la manifestació, però darrere una pancarta pròpia. Per això contacta amb nosaltres per mirar si són suficients persones per fer un bloc llibertari de la manifestació i fer una crida a la participació a les persones amb sensibilitat llibertària que no combreguen massa amb les idees independentistes. La, la seva proposta de pancarta és ben simple. Contra la repressió de l'Estat, solidaritat amb la A, la solidaritat encerclada perquè es noti el caire llibertari. No anar-hi firmada per ningú, ni per cap col·lectiu, ni per la coordinadora, ja que no els hi dona temps a tots tractar si es volen adherir, així no s'exclou a ningú per no haver pogut tractar el tema. Òbviament, està oberta a esmenes i altres propostes, però penseu que no hi ha massa temps com perquè el debat s'allargui. Compro es compromet a coordinar això si hi ha un nombre mínim de persones asseguren que vindran i, i puguin pensar en participar en la mani juntes i llançar una convocatòria públicament per veure si més gent es vol adherir. Responeu al, correu, correu gaspar.palomar.gmail.com i si demà a migdia ell veu que som suficients, ens torna a, escri a escriure per veure com quedem per fer la pancarta i la difusió enviat aquest correu a individualitats i col·lectius i agrairia que els primers el reenviessin a altres persones que creguin que els hi pot interessar i els col·lectius ho fessin arribar als seus membres, socis, afiliats. Salut i força. Gràcies, Gaspar. Surgeon General warns cigarette smoking is dangerous. Dangerous. Hazard to your head. Does that mean anything to you? Them legalize marijuana. I avui, dia 14 de juny, queda sense alè a l'escola graduada, lleva tota la ràbia o desenfunda-la i de qualque manera troba't amb nosaltres, Rafael Bosch i José Ramon Bausà. Una nova escridassada es convoca a les 7 de la tarda, xiulada, queda't a gust. Trobeu més info a contrainfo.cat. Pollastre, Antonio. L'editorial Tecnos ens fa arribar un llibre. Desobediència civil, història i analogia d'un concepte. els companys de Traficantes de Sueños li afegeixen aquesta nota. L'estat, el Estado, no se enfrenta intencionadamente al sentido intelectual o moral del hombre, sino solo a su cuerpo, a sus sentidos. Seguirem en català. No està armat amb ingeni superior o honradesa, sinó amb la força física superior. No ha nascut per ser forçat. Respiraré a la meva manera. Vegem qui és més fort. Quina força té una multitud? Sols poden obligar-me qui obeeixen a una llei superior a la que jo obeie, obeeixo. M'obliguen a convertir-me en un d'ells. No he sentit parlar d'homes que ja hagin estat forçats a viure d'aquesta o aquella manera per masses d'homes. Quina classe de vida seria aquesta? Quan em trobo amb un govern que em diu el dinero o la vida, per què hauria dapresurar me a donar-li els diners. Tal volta estiguen a apurs i no sàpiga el que fer, no puc evitar-ho. Ja ens hem d'ajudar i, i, i a mi mateix, a si mateixes, a, a fer el que fem. No, no mereix la pena plorar al respecte, gim, gimotea més que plorar al respecte. No sóc responsable del bon funcionament de la maquinària de la societat, no sóc el fill de l'enginyer. He observat que quan una castanya cau una al costat de l'altra, una es queda inert per deixar pas a l'altra, sinó que amb dues obeeixen les seves pròpies lleis i broten, creixen, floreixen com millor poden fer-ho, fins que tal volta un eclipse destrueixi l'altra. Si una planta no pot viure segons la seva naturalesa, mor, i l'home també. Henry David Zuro Come to love me far Remember those days those days when we were young Those were the days when true love becar Nothing to you but love it Editorial autor Whittle beach escribió contra los poetas, A hora que nos demanen un poema, Traficantes de Sueños a afalleix. La filosofía de este polaco afincado 24 años en la Argentina se antoja cargada de sentido, transparente, certera, ajustada a nuestro momento histórico, su ataque a la poesía está muy alejado del de aquel ateniense que tenía a los poetas por inmorales y subversivos. El problema de la forma, el hombre como productor de forma, como esclavo de las formas, la idea de la forma interhumana como soberana fuerza creadora, el hombre no auténtico, son cuestiones que vengo tratando y sobre las que he procurado siempre llamar la atención. llavors la teva veu demanant un poema d'aquí i d'ara, a l'hora de devenir poeta, estudiant del verb estimar i llavors tu. La intensitat creativa de dues tardes plegades, la potencialitat sexual de la il·lusió, el present de les alternatives, treball en xarxa, un silenci que acostuma a escriure per vèncer així endurint-se sense perdre la tenresa. Palma, ciutat comercial, Palma, ciutat repressiva, Palma, ciutat balear, Palma, ciutat educativa, Palma, ciutat frenètica, ciutat illenca, ciutat balneari, ciutat ficció, Palma, ciutat en guerra, Palma, ciutat propietat de la OTAN, Palma, vençuda? No! Basta ja! és que l'art contemporani aposta a aquesta incertidumbre, a la impossibilitat d'un judici de valor estètic fundat i especula amb la culpa dels que no ho entenen i no entenen o no enten enteneren que no hi havia res que entendre. So if you want to do qu'est-ce que vous allez faire avec les appels aux manifestations, les casseroles, ce qu'on a entendu dans tout ben, ça? Je peut pas euh, interpréter ça comme étant des menaces. Appelons les choses par leur nom. Et qu'est-ce qu'on fait quand on soit des menaces comme ça? Un gouvernement ne cède pas devant les menaces. Bref, nous sommes en l'an 2012, c'est la fin du calendrier maillard, et c'est le bordel depuis que Jean Charest a décidé d'augmenter les frais d'université de 115 au Québec. Pour mieux comprendre le présent, retournons dans le passé. 1960, l'Église catholique est en charge de l'éducation réservée aux élites fortunées. Seulement 3 des jeunes francophones ont accès à l'université. En 1964, une réforme entraîne la création du ministère de l'Éducation du Québec. Puis en 1968, les droits de scolarité sont fixés à 540 par an. En 1976, le Canada adhère à un pacte international stipulant que l'enseignement supérieur doit être rendu accessible par l'instauration progressive de la gratuité. Le gel des frais scolaires perdure jusqu'en 1990 où le TRIP pour atteindre 1668 par an sous le régime de Bourassa. En 2003, Charest est élu premier ministre. En 2007, il procède à une augmentation progressive de 500 faisant passer ses frais à 2168 par an aujourd'hui. Retour début 2012. Charette au pouvoir depuis 9 ans. Son gouvernement lié à de sérieuses histoires de corruption dans le domaine de la construction. D'ailleurs, dans l'industrie de, la construction. Est impliqué dans plusieurs projets anti-environnementaux comme le Plan Nord, un méga projet minier qui menace de détruire une grande partie de notre forêt boréale tout en laissant des redevances ridicules pour les Québécois. Soutient l'implantation de 20 000 puits de gaz de schiste dont les forages ont déjà commencé à polluer la des terres les plus fertiles du Québec. Puis impose une deuxième augmentation qui aura plus que doubler les frais universitaires sur son régime, portant la facture à 3946 946 par an après la hausse. Présentement, on est en train de donner nos ressources naturelles. Pourquoi ne pas aller chercher de l'argent-là, par exemple? Je sais que beaucoup de Québécois pensent ça. En même temps, comme premier ministre du Québec, ce que je te dis, c'est que d'une part, c'est pas la bonne solution. Pendant ce temps-là, Hydro-Québec, il a cédé les droits d'exploitation de gaz de l'île d'Anticosti à Petrolio. 30 milliards de barils de gaz à 100 piastres le baril. Ah! Euh, les banques contrôlent maintenant notre gouvernement, euh, ce qui fait qu'il y a un régime de terreur qui tentent de, mettre ici pour empêcher les étudiants de protester contre une hausse des frais de scolarité. Alors, à ceux qui frappaient à notre porte ce matin, on pourra leur offrir un emploi, dans le Nord, autant que possible. Notre grève, c'est pas l'affaire d'une génération, c'est pas l'affaire d'un printemps, c'est l'affaire d'un peuple, c'est l'affaire d'un monde. 250 000 personnes, ça sort pas dans la rue parce que ça veut pas payer 1625 dollars de plus. Juin 2012. Le conflit dure depuis plus de 100 jours et a permis d'attirer l'attention sur des enjeux qui sont bien plus grands que les frais de scolarité. Charret en perte de contrôle, récidive avec la loi 78, limitant de façon répressive le droit fondamental démocratique de manifester. Son arrogance entraîne une désobéissance massive du peuple en quête de justice, de solidarité et d'équité. La marchandisation de l'éducation est la pointe d'un gigantesque iceberg qui dépasse largement nos frontières, mais le Québec est debout et les étudiants visionnaires nous auront ouvert la voie. Bref, c'est la révolution au Québec triste d'avoir manqué encore un hiver. Je peux pas faire autrement, ça me fait de la peine. On vit rien qu'au printemps, le printemps dure pas longtemps. Hey! T'as des pour toi! Doncs això era un brief i cliquez per découvrir més autres projectes de films. C'est la revolució au Québec. Clar que sí, que ho podem fer també, parlar francès, per què no, entendre-lo, intuir-lo. I bueno, eh, espais de trobada. Anem a pujar un poquet de, de lo nostre, no? de lo d'aquí, de, de lo de totes nosaltres i un pot de res. So I play for you and mine. Play from the top to the very last drop. So white or black or brown and or dreadlocks, you really gotta rock. Dig me straight y'all. dig me daddy yo. Get cracking y'all. But this a rain man. Um bada bada widdly diddly. But this a rain man. Go there. Say say say say. This a rain man. Yeah. Doncs veien com es radicalitzava la lluita al Canadà i no podem deixar d'informar o desinformar, vull dir, trobar-nos amb unes paraules que han escrit companyes i companyes que fan periodisme de baix a diferents geografies amb diferents reportatges internacionals. Encara no hi ha comentaris, però ho va apostar l'Artur i es diu així «Mineros en huelga, un conflicto que la premsa espanyola se niega a ver». que la premsa d'aquest país el conflicte sembla no existir, miners espanyols i de la península, al final permaneixen en vaga indefinida. Suposen amb la intenció de l'executiu de retallar 200 milions d'euros que estaven compromesos pel plan del carbó, un estímul del capital públic per donar suport a aquest sector en cas de que l'activitat minera disminueixi o sigui suprimida definitivament. Des de fa 10 dies, les jornades de resistència es realitzen en diversos punts del país, però han estat més intenses a Astúries i en les conques mineres del Lleó. Els miners s'han manifestat amb piquets, talls de carreteres i interrupcions de vies ferroviàries i des de la setmana passada un grup permaneix eh, tancada en els pous com a mesura de pressió. Un altre grup més es va tancar a la Diputació de Lleó i també ha hagut eh, enfrontaments entre els miners i la policia. A León, la policia antidisturbis va actuar contra els miners dintre del poble sense tenir en compte que en el carrer hi havia persones que no participaven directament en la protesta, nins i ancians entre ells. Encara així, per la, presa, per la premsa local, l'assumpte sembla simplement no existir. A continuació es presenta un article de Jorge Moruno, investigador i bloguer espanyol, o sí, bueno, aquí posa espanyol, que ha seguit de prop el conflicte. Astúries. Astúries. La vaga minera indefinida compresa pel sector miner arreu de la disminució de les subvencions en un 63% ha generat tota una sèrie de controvèrsies, no per la vaga, sinó per la confluència de diferents sectors. Els miners són una d'aquestes comunitats tradicionalment obreres, heretades de les formes gremials, pel que el treball no sols és un mitjà de vida, sinó una forma de vida que impacta més enllà de l'empleament. Abarca el control de les formes culturals, l'herència transmesa de pares a fills, l'aprenentatge d'una activitat que difícilment pot descentralitzar-se i parcel·lar-se. Les mineres treballen juntes en tasques complicades i de risc, on la confiança en l'altre és indispensable per garantitzar la seguretat visten els mateixos uniformes, vesteixen els mateixos uniformes que possibilita la seva identificació com una unitat infranquejable, arrastren una memòria de lluita incomiable i habiten els mateixos territoris que giren entorn a la mina. La pròpia geografia del camp de batalla significa la pròpia extensió de la mina. És en el món, en la muntanya, on es senten més còmodes, com a casa, front a uns antidisturbis més ridículs de lo normal, que pastoregen entre les cabres, ataviats amb cascos. Only righteous men shall stand hi ha tota una memòria construïda, un hàbitus consolidat, com diria el sociòleg Pierre Bourdieu, és a dir, no sols compten amb un sistema de disposicions durables i transferibles, d'estructures que estructuren. També arrastren un saber fer integrat en la pròpia identitat minera que es mama des de petites, des de la sociabilitat primària. L'habitus és algú, un calcom sobre el que no es sol preguntar, però que automàticament els actes responen de forma tàcita i adequada. A la pròpia descripció del miner ve inclòs el tall de carreteres. El seu repertori d'acció col·lectiva, la forma en la que construeixen les seves demandes, porta associada a la imatge de l'encaputxat i la dinamita. Ningú cap diari osa acusar-los d'antisistema, precisament perquè tot el món interpreta la seva actuació com un calcom normal en els miners, inclòs els que no els hi agrada. No poden criminalitzar les seves protestes de la mateixa forma que es faria en altre àmbit. Una lectura merament estètica de la política i el conflicte ens condueix a intervenir en el debat de forma visceral associant postals idealitzades a conjatures que són fruit de l'imaginari construït en el cap. D'ahir sorgeix la tendència a voler comparar el 15M amb els miners, com si l'acció d'un excloés l'altre, o com si es pogués mimetitzar en dos escenaris. Els miners, en un principi, utilitzen eines i mètodes molt durs, propis dels nivells d'enfrontament, per reclamar condicions laborals per impedir el desmantellament de la mina. Es tracta en un principi, sobretot, de lluites a la defensiva que cerquen resistir en lo existent, no en demanar un altre possible. L'ús de la violència no sempre porta conjuntament una radicalització de les demandes i viceversa. El no ús de la violència no implica una debilitat. Això no és una crítica a les mineres, per res. Ell, elles saben molt bé, és una crítica al que ven, veuen elles des d'un onanisme exterior la, les encarregades de comandar una revolució per imperatiu quasi diví sense comprendre la complexitat de la conjuntura. és que l'imaginari eròtic del mono blau, cerca lluites pures i sol parlar per la boca d'un Lenin que poc té que veure amb la revolució del 1917. Com deia Oscar Wilde, es pot admetre la força bruta, però la raó bruta és insoportable. Qualsevol excusa serveix per reflotar un estalinisme inocuo on, on la història ja està escrita i sol fa falta que es desplegui cap enrere. Marx no ens vacuna davant d'aquest manejament de les passions tristes, apuntant que en la lluita contra elles la crítica no és una passió de la ca del cap, sinó la cap, el cap de la passió. Thank you. lliçó de Marx, que també li pot servir a la Comissió de Medi Ambient de l'acampada Sol, un comunicat poc astut políticament que no considera els temps i les necessitats. Autista en plantejar temes de forma moral i no política, sense considerar la dimensió social que té la mineria sobre les comarques i localitats dependents d'ella. No es tracta de reivindicar el carbó i la mina com a pràctica en si mateixa, com de donar suport a les mineres. No es pot derrumbar d'una plomada tota una estructura, perquè és contaminant, sense abans oferir opcions que permetin al seu, a les seves persones tenir vides dignes. La vida a la mina és molt dura per qui, hagi, per qui hagi de baixar. Ningú reivindica el sofriment ni la pròpia mina, per si els efectes que té sobre la comunitat. fins que no puguin conjugar-se dignitat sense sofriment de carbó negre. No es poden tancar. El respecte medioambiental no pot desvincular-se de les realitats socials i materials del terreny en el que s'inclouen. Molt al contrari, per proximitat geogràfica, amb herència cultural i familiar, el 15M d'Oviedo ofereix un altre tipus de plantejament políticament molt més interessant. No es limiten a donar el seu suport a les mineres amb actitud subalterna i servil, sinó que plantegen la necessitat de connectar diverses realitats. Empenyen a les mineres a ubicar la seva lluita laboral dintre d'un marc més ampli que incloeixi a les precàries, pensionistes, aturades al sector públic, entre d'altres. Una multitud de vivendes fragmentades però que poden comunicar-se per una paraula comuna on l'existència d'una no excluesqui l'altra. Sols hibridant i mesclant les lluites poden arribar a desbordar el règim dintre o fora de la feina. Thank you. no fa falta que les mineres siguin el 15M, ni que aquestes siguin com les mineres. En la coordinació de la diferència resideix la força, pel que hi ha que cercar un equilibri entre di diferents interessos de dos mons que conviuen en el mateix temps. Una racionalitat que tingui en compte a la comunitat en el seu conjunt, perquè, del contrari, la mina desapareixerà per la porta del darrere en un goteig constant de joves precaris que migren a Madrid, buidant de vida i talent a la regió. És possible que ampliant el que podem arribar a tenir eh, de la protesta en número i en radicalitat al voltant de les tres potes des d'on es dona suport l'acumulació capitalista es pugui construir una alternativa. Negoci especulador on torna la vivenda, la ineficàcia de la feina com a garantia social i econòmica, el dèficit democràtic que impossibilita la dignitat en, el, en la resta d'àmbits vitals, construir la universitat de la mina, fer de la universitat un camp de mines i entre mm, mitjans el transport bloquejat, bloquejant la ciutat, organitzant políticament no pagar la falsa deuta, exigint el que és de totes per totes, casa, renta i democràcia. tortura institucional ha crescut en aquest país de merda que es diu Espanya amb el 15M. A l'estat espanyol, durant el 2011, any de naixement del moviment 15M, el nombre de persones afectades per fets de tortura o tractaments cruels, inhumans i degradants va tenir, informa la coordinadora per la prevenció de la tortura un augment espectacular en l'estat espanyol. De 540 afectades el 2010 va passar a 853 el 2011, és a dir que va augmentar un 58%. You think I never see you when you accidentally for me, say I això contribueix en els episodis ocorreguts durant les mobilitzacions socials que ha passat de suposar 200 persones afectades en 2010 a 433 en 2011, un increment del 116%. La tortura a Espanya és un fet que ha estat sistemàticament denunciat i investigat per organitzacions de drets humans com Amnistia Internacional i en l'àmbit domèstic, la pròpia Comissió de Prevenció de la Tortura, organització que integra 48 associacions i entitats de tot la, la península, eh, objectiu de la qual es velar per l'aplicació i el seguiment dels mecanismes internacionals de prevenció de la tortura a l'Estat. La coordinadora va presentar aquest 1 de juny a Sevilla el seu informe anual que comprèn solament els casos que han obtingut suficient informació per ser contrastada. Adverteixen que molts casos de tortura o agressions per part de les forces i cossos de seguretat de l'Estat o funcionaris, mercenaris, de prisions no es denuncien ni davant dels tribunals de justícia ni davant de cap altra instància, sigui pública o privada això vol dir que les dades presentades són sols un fragment de la realitat més àmplia, de la que desconeixem la seva extensió real. La coordinadora de, per la prevenció de la tortura considera que existeixen tres elements que donen sistematicitat a la tortura, el règim de detenció incomunicada, l'aïllament penitenciari i la impunitat, que reflexa a la falta d'investigació real i independent i en els indults i gràcies que són otorgades als funcionaris que arriben a ser condemnades com règims penitenciaris especials e inclús promocions laborals. Tot i que Amnistia Internacional no considera que la tortura sigui sistemàtica a Espanya, la considera estructural. Així s'ha pronunciat reiteradament contra el règim de detenció incomunicada que priva en aquest país. Altres organismes que també denuncien tal figura són Comitè contra la Tortura, el Relator contra la Tortura de Nacions Unides o el Comitè Europeu per a la Prevenció de la Tortura. Actualment, denuncia Amnistia Internacional, a Espanya es poden mantenir detenida una persona en règim d'incomunicació per un període de fins a 13 dies, els primers 5 sense tenir possibilitat de ser portat davant d'un jutge, el que viola normes internacionals de drets humans com el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics. I just can't help myself I just can't help myself el factor 15M. A, comissar a comissaria va començar lo, lo pitjor. A unes companyes els hi pegaven potades, els amenaçaven, els porreaven a les cel·les quan dormíem. No deien mal les hores, ens deien malament les hores per desorientar-nos. Aquest és el testimoni que va donar a Periodisme Humà un participant del 15M sobre el maltractament del que fou som més després de ser detinguda aquest 12 de maig en el desallotjament de la plaça del Sol. De les 433 persones que sofrien tortura i maltractament durant la repressió i mobilitzacions socials, el 57%, 246, correspongueren a participants del 15M. El major número d'aquests episodis es va donar a Barcelona i Madrid. En canvi, a Euskal Herria es va presentar un augment d'episodis influïts per la repressió del 15M. Ahir, el 74% dels maltractaments es dona durant mobilitzacions socials, 45% dels quals succeí durant el desallotjament del centre social ocupat Cucutxa. I just can't myself. La majoria del maltractament referits a moviments socials es produeixen en dissolució de concentracions en el desallotjament d'immobles ocupades. Associació amb aquest factor. Recentment, el govern va anunciar la seva intenció d'endurir el Codi Penal per mitjà de la restricció del dret de reunió i l'ampliació de conductes considerades atemptat contra l'autoritat, delictes de desordre públic, i d'integració en organització criminal, incloent la resistència passiva. El racial profiling J.L.S.R. Baró salvadorenc de 41 anys, internat al Centre d'Internament d'Estrangers de Zapadores, a València. Va denunciar davant el jutjat de guàrdia haver estat agredit físicament i insultat per un agent del cos nacional de policia encarregat de la seva custòdia. En concret, va denunciar haver sofrit cot de punys i potades al pit i cames Un policia mentre l'altre observava i reia. Darrere d'aquesta primera situació, poc després d'un tercer policia també el va agredir, colpejant-lo a l'esquena i el cloquei i advertint-li de que no presentàs cap queixa. Dos dies després d'aquests fets, va començar a escopir sang i fou traslladat a l'hospital Doctor Peset, informe del qual d'urgències refereix a traumatisme toràcic. segona situació en la que el, la comissió, la coordinadora per la prevenció de la tortura va registrar el major número de tortures o tractaments cruels fou la referida a les persones migrants, amb 110 persones afectades de les quals es va poder constatar la informació al lloc. Amb el major percentatge de casos resulten ser els centres d'internament d'estrangers, llocs on es deté els estrangers que estan en procés d'expulsió. L'informe Crisis d'identitat, tortura i maltractaments d'índole racista a mans dels agents de l'Estat, Amnistia adverteix que aquestes violacions de drets humans sovint semblen derivar-se directament de l'aplicació deliberada de criteris racials. L'expressió racial profiling utilitzada en el text original refereix al tractament injust que apliquen els funcionaris encarregats de fer complir la llei a les persones basant-se en la raça o en l'origen ètnic per part dels agents de la llei per determinar si dona l'alt o l'alta o registrar o no a un individu. Les violacions als drets de les persones estrangeres o de minories ètniques s'originen amb morts sota custòdia policial, violacions i agressions sexuals, detenint arbitrària i maltractament, maltractaments als nins, maltractaments als adults, durant el procediment d'expulsió i en els centres d'internament d'estrangers i la no protecció davant la violència racista. L'associació SOS Racisme considera en el seu informe anual 2011 que tractar aquestes persones abandonen el territori, el municipi, la província, la comunitat autònoma o millor, l'Estat aconseguir beneficis sexuals aprofitant la seva situació de vulnerabilitat administrativa o l'odi xenòfob per ser són alguns dels mòbils de la pràctica del maltractament, de l'abús i o de la tortura. Denunciar aquests atropellaments és particularment complicat. Moltes de les persones que són agredides i vulnerades en els seus drets es troben en una situació irregular i això acrescenta el, la por a presentar una denúncia. estan despullada, em porten aigua freda i em la tiren per damunt, em torna a posar la bossa fins a tres vegades seguides, el cul i la vagina. Em fiquen un poc un objecte, em tornen amb una manta i em donen cops, em crida a la orella, et vaig a destrossar tota per dintre perquè no puguis tenir petits atarres testimoni de Beatriz Echevarría al març de 2011. I és que l'informe de la Coordinadora per la Prevenció de la Tortura Catalunya i els Territoris Bascos resultaran amb el major nombre absoluts de casos de tortures i maltractament durant 2011, amb 241 i 158 casos documentats per l'associació, respectivament. I és que la Fundació Euskal Memòria presenta recentment un resultat parcial del seu cens de bascos torturats en els últims 50 anys i va calcular 10.000 encara estima que, mm, tot i així, el 25% d'aquests casos està detectat. Trobaren nombrosos casos de persones que, tot i les greus eh, conseqüències físiques o psicològiques que els va deixar la tortura, ho consideren una certa mesura amb algo normal dintre de la situació de conflicte polític i armat que ha viscut a Euskal Herria. I és que el govern espanyol desestima les acusacions i contesta que denunciar tortures és part del manual de militants de l'organització armada Euskaditas Catasuna. I el periodista Alberto Pradilla escriu Puede que me equivoque, pero no conozco ningún colectivo en el contexto europeo con mayor contacto con el sufrimiento a edades tan tempranas y con mayor capacidad de afrontar y superar el horror tangible e hipotético a fuerza de mirarlo a la cara. sí, amb aquesta mirada a la cara a la por, mirada a la cara a l'estat, dèiem fins aviat, companyes i companys rebels en causa, moltes gràcies per estar escoltant, seguim donant pas així en aquesta tarda de Ràdio Lliure en català i anticapitalista a Sallurta Urbana, benvinguda companya, endavant.